E kështu kështu Nuk dola dot për vrap dje Wow Wow Por dola të shtunën Kam dalë nga të parët fare për vrap. Në këtë kohë, si tani kam qenë duke u kthyer. Edhe ishte një mrekulli e vërtet. Dhe po dëgjoja, me që ra fjala, edhe përmbledhjen e më të mirave të javës. Super. Aha. U kënaqe, vetë. U kënaqa. Po më shumë u kënaqa kur uh, të premte në mbrëmje, duke dalë nga kinemaja. Këpe. Pashë një mjekërverdhë. Jo more jo. Po. Një personazh po m'u m'u kënaq syri, e ke parasysh se kur ke parasysh kur shikon një njeri që e njeh, njeri i dashur, kështu që Po nuk na tha gjë në fakt që mund ta gjej atje, kështu që. Po tash kishte bërë një plan ai, do të thash ai, ai s'është Po zakonisht ne gjërat i themi këtu. Altinin pra, Altinin pashë. Po mi Olta po, po i themi gjërat. Po mi Olta po, i themi gjërat. Të tëra i themi. Faleminderit Blendi, vazhdo ti. Asi që Nëse jo, isha tek jo, isha tek ti më more në telefon që do ikësh në kinema për shkak. Ishim po të thash, ah. është e vërtetë. I thash asaj. Ja. Aha. I thash, zemra ku po ikën ti? Tha po iki me bashkëshortin në Korçë. I thashë mirë, shpirti unë po iki po me bashkëshorten time në kinema Që ta di se ku jam po Është vërtet, po kështu është Kështu ishte, vërtet Kështu që nejse, po por ne kemi marrëdhënie tjetër, Olta Po po. E kemi kështu si. Po ajo është gruaja ime e punës. e kështu unë jam në fakt. Po. Ehm, um, po gjithsesi. E shikoj Altinin kur uh, kur kur po dilnim nga kinema, ishte The Brothers Grimsby me Sasha Baron Cohen. Dhe dhe e di pse u kënaqa për përveç tjerave. Hmm. Sepse filmi ishte mua më pëlqeu aq shumë. The Brothers Grimsby. Saqë thash, kush rri tani e t'ua mbushë mendjen këtyre? Se sa i bukur është. Për t'u parë, e i bukur nuk është fjala. Ë. Po. Por por sa sa sa gajasës është, sa për të qeshur është. Si film. Edhe kur e pash që, ok, thash, ok, e ka pa vet. Kështu që nuk do më duhet t'i mbush mendjen. Po se këtij dhe nuk i mbushet mendja kollaj. Po ishte i madh. Kjo është fare. Ishte fantastik fare. Po idiot komplet, idiot komplet si film. Që do të thotë i shfrenuar. Komplet idiot. Ëh, nuk kisha parë. Ëh, ndonjëherë ashtu po e ka e ka kapërcyer veten se ky ka vënë sa stekat i ka vënë shumë lart. Mhm. Mm me Boratin e me ku di unë Brunon Jo tamam të shire mia If you know what I'm saying Po um, Borati gjigant, po ky The Brothers Grimsby, nëse ju pëlqen komedia nga Sasha Baron Cohen, atëherë duhet parë. Ka skena pa fund, pa fund. Tani Lori vetëm ne të dy s'e kemi parë. Oh, do ta shohësh. E kështu, edhe kam kam uh, për mua ka qenë një fundjavë filmash, me thënë drejtën. Nga më të ndryshmit. Fantastike. Po. Steve Jobs për shembull. Oh, e Ky me Michael uh, Fassbender. Mm -hmm. Intensitet i madh more. Si ishte i, i bukur. A, i bukur është po. Është i bukur. E kanë e kanë ndërtuar shumë mirë. E di çfarë kanë bërë. Te te ky film, ëm um, çka kanë bërë është në vite janë janë gjithmonë skenat, çdo skenë është para, e keni parasysh Apple bën këto prezantime të mm -hmm. produkteve, ku mblidhen njerëz në salla oh, dhe prezantohet një produkt i ri. Fillon në vitin 1984 me prezantimin e produktit të parë Lisa, ë uh, Meku, Meku në fakt, Meku vjen pas Lisa, po. Ëm uh, dhe është ajo çfarë ndodh gjysmë ore para se ky të dalë në skenë. Në momentin që ky del në skenë, ndërpritet dhe pastaj e takojmë prap 4 vjet më vonë. Mm -hmm. Prap gjysmë ore para se ky të dalë në skenë. Dhe vetëm nga bisedat, nga gjërat, dinamikat që ndodhin para daljes në skenë, ti kupton edhe çka ka ndodhur në 4 vitet. Kuptohet. Që po. kanë kaluar ndërkohë, domethënë um, pak a shumë siç është bërë tek uh, Lincoln-i ku Historia e Lincolnit jepet në dy javë, domethënë ngjarjet e dy javëve tregojnë çfarë personazhi ishte ai. Kështu që ata kanë kapur vetëm këto momente për të rrëfyer gjithë marrëdhëniet që ky kishte me me vajzën, me bashkëpunëtorët etj etj. Po Michael Fassbender të, në si Steve Jobs, shumë shumë më mirë se Ashton Kutcher. Ëm, uh, kështu që ai ishte film i mirë. Ëm, um, çfarë pashë tjetër? Ëh. Uh, Harrova tani. Po pashë pashë Bridge of Spies, por këtë s'e kam mbaruar akoma. Edhe unë e nisa po s'e mbarova dot. Më erdhi një gjumë aq i ëmbël mbrëm. Po tani ka nevojë njeriu. Oh. Ishte edhe koha mbrëm. Ne, ka mundësi. nuk e di, nuk e pashë. Ishin shtrëngata të para para. Shtrëngata, shtrëngata të para. Para kësaj që po shohim sot. Po bra. Shiko, mos prit çudira, se është film eh, biografik, është mbi ngjarje të vërteta, personazhe të vërteta, kështu që nuk ka wolverina, njerëz fluturues apo ku di unë se çfarë, por eh, por ka një dramë. Atëherë, e nisim programin miq të dashur, pothuajse 7 e 10 minuta. Never forget you. Tani. It's buried deep inside me, but I feel there's something you should know. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 322 para erës sonë, ndërron jetë filozofi grek Aristoteli. Në vitin 1876, Alexander Graham Bell fitoi patentën për zbulimin e telefonit. Në vitin 1887, Hapet mësonjtorja e parë në gjuhën shqipe në Korçë. Në vitin 1906, Finlanda u dha të drejtën grave për të votuar. Në vitin 1914, princ Vidi arriti në Shqipëri për të filluar udhëheqjen e vendit. Në vitin 1933, presidenti Franklin Roosevelt emëroi zonjën Frances Perkins në postin e sekretares së punës, Zonja Perkins ishte gruaja e parë në historinë e Shteteve të Bashkuara që emërohet anëtare e kabinetit. Në vitin 1939, lindi në Durrës futbollisti më i madh shqiptar Panajot Pano. Në vitin 1955, filmi i animuar Peter Pan u shfaq në televizion për herë të parë. Në vitin 1965, Trupat shtetërore amerikane sulmojnë turmën e demonstruesve të cilët kërkonin të drejtën e votës për zezakët, ndërsa marshonin nga Selma në Montgomery. Ata ishin rreth 500 demonstrues nën udhëheqjen e Martin Luther King i riut. Në vitin 1969, Golda Meir u zgjodh kryeministre e Izraelit, ajo ishte gruaja e parë e Izraelit në këtë post. Në vitin 1973, Qeveria e sheikut Mujibur Rahman shënoi një fitore historike në zgjedhjet e para të përgjithshme të Bangladeshit. Në vitin 1989, Irani shkëputi marrëdhëniet diplomatike me Britaninë e Madhe për shkak të novelës së Salman Rushdie-s Vargje Satanike. Në vitin 2006, kompania Apple fitoi patentën për iPod-in. Sot është dita e mësuesit në Shqipëri dhe Kosovë. This is Club FM 100.4.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 në rast se të mos, jo, të mos uh, të mos sikletosë. Të mos sikletosë, mm. po. Jeri jeri ka një migrenë në horizont, siç po na thotë. Dhe ka thënë se do të vijë me vonesë. Ajo mund edhe të mos vijë sepse T'i gjejë ndonjë gjë. Okej. Okay. 9 gradë është në këto momente, 14 është maksimalja për sot dhe 99% janë shanset për shi. Dhe ju themi që do pikojë gjatë gjithë ditës. Deri në mesnatë. Edhe. Po nesër si është? Nesër kemi një mot me diell Lorin. Vërtet? 10% janë shanset për shi. Ah, mot me diell. Edhe të ngrohtë madje. Po, grandioze. 8 grad minimalja, 16 maksimalja për nesër. Mm. Edhe të mërkurën mot i mirë të enjten do prishet përsëri. Oh. Oh. Por më pas është vetëm mot me diell. Okej. Okay. Do të thënë dy ditë pas kemi thatë. Vetëm një ditë të enjten kemi. Vetëm të enjten kemi prishur. Mm. mm. Po nuk ndryshoi. Faleminderit uh, Olga Rega. Je famoze fare. Ju lutem. Tani le të uh, lexojmë uh, kemi një frymëzim për ditën e sotme meqë Eri nuk është uh, prezent për momentin. Do ta bëj unë këtë frymëzimin për sot. Dhe kam zgjedhur një citat nga Abraham Lincoln, i cili thotë: "Mm. Problemi me citatet e gjetura në internet është që shpesh nuk janë të vërteta. Oh. Ç'ka thënë uh, Abraham Lincoln? Sigur na lava. Me thënë drejtën 200 vjet më parë, deri tani varet dhe nga e merr, kuptohet, se interneti po, pra. tani s'mund të flasësh dot për gjithë internetin. Jo, s'mund po. të flasësh, po. Abrahami mund të flasë. Abrahami e njeh internetin para thonë që ky e ka shpikur internetin. Duket se ka qenë ndonjëri që ia ka ngjitur këtij. Problemi me citatet e gjetura në internet është se ato shpesh nuk janë të vërteta. Ka mundësi që kjo shprehje të jetë nga populli dhe dikush E ka vënë si Abraham Lincoln. Ti do thuash që ky citat nuk është i vërtetë? Po. Bravo. Ti do thuash që Abraham Lincoln nuk ka folur për internetin? Mendoj se po. Në shekullin e 17? Ti do thuash që këtë e ka thënë Il Popolo? Shekullin e 19. Hm? Il Il Popolo. Il po. Popolo. Il Popolo albaneze. Po. Montgomery. E kështu. E kështu. Jo, po ti e mban mend të parën? Po, e mbaj, më shumë mbaj mend të dytën në fakt, po. Po e mbaj mend të parën. Mm. Atëherë si kishte emrin? Mm, e parë. Uh, jo, jo, zysha e parë. Mësuesja e parë. Zyrem Zelie. Zelie. Mhm. Mm Zelie. Mësuese Zelia. Si ishte kështu? Jo ishte e vjetër. Ishte e vjetër. Ajo ishte Pastaj e dyta pastaj. Dëgjon se ku i punon mendja? Unë pse si ishte kështu? Po, ishte shumë e mirë. Jo, jo, ishte e vjetër. Ishte e mirë dhe kuptohet pak e ashpër se. Po. Se Zelie. Ne, ne kemi qenë një, një çikë rëmujaçi. Po. Ju e nga klasa parë. Dhe ka qenë ajo kapja e, e flokëve domethënë. Na, këtu. Tek tek veshi. Po. E kishte Zelie. Deri këtu. Si ishte Vjolca? Ishte shumë e mirë. Mm. E qetë. Ashtu. Po. E dashur. Kishte shumë durim. Ishte po kështu? Si ishte kështu? E mirë. Ja, shikoj. Shim e ulta, po do të si ishte. Si pedagogji më e kam fjalën. Në mësimdhënie domethënë. Po, vetëm kishte një të keqe që na mbante pas mësimit për të bërë detyrë. Po vërtet? Po, po sa ke. Detyra do bënin dhe në klas parë, mbas mësimit. Po ka punuar shumë, ka punuar shumë me ne. Bravo i qoftë. At. U desh punonte dyfish me ju. Po. Po ju mësoj më në fund. 2 3 4 fish. Ala, po. O Lori ti e mban mend mësuesen e klasës së parë? Po si s'e mbaj mend. Është eh, zysh Zografa. Zografa. Zografa. Po çar emrash paskan pasur këto zysha tuaj. Si ishte, si ishte Lori? Zelie Zografa. Po. Dhe uh, Vjolca deri tani. Mhm. Vjolca ishte më. Zografa, Zografa çfarë të dhënash? Gjuhën shqipe. Okej, okay, sot është 7 mars i gëzuar qoftë të gjitha mësueseve. Un kam pasur zysh Mozën meqë ra fjala. Mm -hmm. Pastaj zysh Lumen klas 2, deri në klas 4. Që që i ah. kam i kam pak vështirë për t'i ndarë, se në klas parë kisha zysh Mozën. Pastaj zysh Lumen. Po i kam dashur të dyja shumë. Ah. Po zysh Lumen kam pas pak më gjatë, ka qenë pak më e madhe në moshë se Moza kështu si si nën, domethënë mm -hmm. kështu. Shumë e mirë. Sabaudin Gabrani represent si thon. Sabaudini. Ehm, um, kështu që urime 7 marsi. Sot kalamajt kanë uh, për të çuar lule, pa, po, po. dhurata e gjëra. Unë mbaj mend çonim sapun ndonjëherë. Po. Sapun luks. Me atë gocën që kishte dalë kështu. Me gishtat poshtë mjekrës. Me flokët e krerë bukur kështu. Pozonte bukur. Një dojçe se ç'ishte kështu tek eh, sapuni luks nëse e mbani mend. Që tregon vetëm pastërti. Po tani po. çfarë çojnë përveç luleve? Nuk e di. Nuk e di tani se s'shkojmë më në shkollë. Por eh, lule, im bir do të çojë lule sot tek edukatorja e tij. Në çerdhe. Shumë mirë do bëjë. Po. Kështu që ëm ehm, kujtojmë zyshat sot në klubin e mëngjesit mes tjerave. E të shohim eh, se sa i mbani mend ju zyshat tuaja. Do të vëmë një vëmë një shënim të vogël atje tek faqja në Facebook, në mënyrë që t'i ftojmë njerëzit që të na shkruajnë. Pyesim dhe Jerin nëse do të vijë, po unë sugjeroj Jeri më mirë më mirë le të kujdeset për veten e të rrijë sot, e mund na shkruajë apo telefonojë. Pse jo? Na tregojë për zyshat. Nëse do të flasësh Jeri, më bëj një zile. E di unë që po na ndjek. Më bëj një një zile. Po, më më bëj një zile. Më bëj një zile thotë. Të marr shoqja aty. Thot Olta. Give a little more nga Maroon 5 është sa dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit 7.27 minuta Mirëmëngjesi që të gjithve Jeni me radion Club FM në 104 Edhe me ekranin e Club TV-së www.teg.al Po. Ashtu, futesh aty brenda dhe do të shikosh tek tegu se mm -hmm. dedikuar femrave që kanë festën, tegu ka shpërblime për të gjitha juve. Vërtet. Oferta të kozmetikës, të bizhuterive, të brendshmeve, optikat, Mos harro pastaj është edhe Artegu. Po. Që ka produkte shtëpiake. Që është super. Po, se mamat ngordhin nga. Me thënë drejt Artegu më pëlqen dhe mua, që s'jam mama ende. Por uh, ka ca thika shumë të mira. Ato të duhen ty. E shiko, çdo kuzhinier do të thotë, unë nuk jam kuzhinier, po kam punuar në kuzhinë dikur. Dhe më pëlqen edhe ato thikat e mprehta, ato thikat e mira, Janë çdo shef e ka një super thik, në mos dy. Mos një komplet. Ëh. Se do Ajo do thikë tak tak tak tak edhe tek Artegu kanë nga ato. Shumë shpejt. Kështu që nuk jua them dot të gjitha tani, por nëse doni të shkoni tek www.teg.al çfarë mund të bëni? Aty ka shumë kupona që duken në faqe. Mhm. Mm edhe me celular, edhe me kompjuter mund të hyni atje. Mundet që t'i printoni këto kupona. apo t'i fotografoni. Nëse po. përdor celularin për shembull me print screen, po. e ke parasysh? Mm -hmm. Edhe thot për shembull një kupon thot uh, 30% ulje tek dyqani X. Njëri thot uh, vizit falas tek Italoptik, po le të tani këtu. Po. Tjetri thot uh, 600 lek tek filan dyqan. Tjetri tek uh, 50% ulje tek filan dyqan. Uau ma. Po. Super. Etj, etj, etj. Kështu që gjitha këto oferta Të tegut i keni tek www.teg.al. Mund t'i printoni kuponat, mund t'i fotografoni kuponat dhe pastaj shkoni tek tegu dhe këto të kthehen në realitet. Këto janë për datën 7 dhe 8 mars dhe mund të shkosh atje që t'i përdorësh, po. Fantastike. Përdorësh. Domethënë, nëse ajo thot 30% ulje, ti shkon në dyqan dhe 30% ulje i përfiton. Një herë në vit e kemi festën, po. Na po. shpërblen mirë. Njëherë në vit e keni festën ju. E gjithë jeta juaj është një fest. Po, ashtu duket. Është një party. Party. Është një party moj. Mbi tavolinë. Mos u anko. Mos u anko. Se ka studime që thonë që njerëzit që ankohen ua çon zoti ters. U sjell më shumë ankesa. Po sa e lumtur po. që jam. Mm, mm. Nesër dhurata. Ç'dhurata do u bëni ose ç'dhurata u bënit zyshave të dashura për 7 mars dikur. E si u kujtoni sot? Është pyetja që kam uh, shkruar atje. Ose çfarë dhurata keni bërë sot për zyshat? Po. Po, ja dhe uh, aktuale. Bravo. Ja ku është edhe faqja në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Mund të vini atje. Ç'dhurata u bënit zyshave të dashura për 7 mars? Po sot. Ose nëse do bëj një edit asaj dhe bëj po sot ç'dhurata do i bëni? Gjyna, se gocën e ke shumë të lezetshme. E po. Pasi qen skandal. Faleminderit. Po kshu i bie? Apo ke qen ke qen e lezetshme po në mënyrë tjetër? Po tani i bie i bie që ajo i ngjan babit vet. Mm, okay, shumë mirë. Dhe kështu që. Kështu që babi s'ka qenë më i lezetshëm se mami. Po kështu duket. Atëre, ë, uh, djem dhe vajza. Jemi gati për një pyetje nga aktualiteti? Yes. Ri ri ri ri ri ri ri. Atëre. Dje ka patur protesta sërish për këndin e lodrave aty në zemër të parkut të Liqenit dhe është shtrirë në tokë një polic i bashkisë. Mos. Po. Me emrin Dritan. Mos. Me mbiemrin Bimor. Si e ka mbiemrin? Polici i shtrir. Jo polici i shtrir si në rrugë, ke parasysh polici i shtrir që thon për këto po, po, po. gungat. I shtrir për vërtetë. Polici i shtrir. Sepse uh... Po ky tha sa shumë zhurmë po bëhet, ja futi një sy gjumë. Ne i urojmë të jetë sa më mirë. Jo mirë është mirë, s'ka gjë lajm. Mu duk mua, mu duk top fare në fakt. Top është. Ëh, uh, thonë që kishte rrëshkit. Si e kishte mbiemrin po? Si e kishte mbiemrin uh, polici i shtrir? Kujdes. Në klubin e mëngjesit e kishte, si e ka? Dhe si e ka? Në atë moment ai po ankohej, po sa zhurmë bën, po, i solli zoti një ankesë. Po lexoj gazetën Shqip që kam këtu përpara Thotë, shtrirja në tokë e 35 vjeçarit mm -mm, Se s'ia them dot emrin tani se është pyetje Se është kujtë po. Efektiv i policisë bashkiake të Tiranës ishte kulmi i dhunës oh. Që u shpërfaq no. dje ndaj protestës Ai humbi ndjenjat dhe u dërgua me urgjencë në spital ku gjithashtu u çua edhe aktivisti 31 vjeçar Isa Myzyraj, i cili më pas iu bashkua shokëve në qëndresën përballë komisariatit numër 1. Ky Myzyraj doli dhe u trajtua në spital, humbi ndjenjat, por pastaj doli dhe shkoi prapë në protestë tek tek komisariati numër 1 me shokët, kurse polici nuk u nuk u çua më. Ashtu ë? Jo. Shkoi në shtëpi. Koma Në koma në spital. Reanimacion. Jo më jo. Ka mundsi. Jo, jo, se ka dalë është shumë mirë. Është për vërtet ai. Dhe ka rëshkitur. Mm. Do të thonë ai ka pasur një rrëshqitje teksa Tani ti i ke i ke të konfirmuar këto lajmet? Po se kemi videon këtu që është. Se gazeta shkruan kulmi i dhunës. Po si pra, kulmi i dhunës një rrëshqitje më fal. Than që ai hëngri një lopat mbas koke. Jo, jo, jo, çfarë po. Po kështu s'e ka goditur një me lopat mbas koke atë? Te un po. Asheri nuk është goditur me lopatë pas kokës. Po Kjo është çfarë lexojmë në lajme. Pastaj e kuptoj, po janë janë gënjeshtra, nëse i kanë thënë. Po pra, prandaj po them që. Mm, pastaj Pastaj pashë video në YouTube dhe thashë që ia paskan fut kot. Mm, po pra. Tash e lexova diku që thoshte që e kishin e kishin goditur, i kishin ngulur një lopatë në gjoks. Po. Po, do të ngulin lopatën në gjoks o shok. Do i mbillin një pemë aty? Po. Ëh, uh, këtë, domethënë këtë kjo lopata në gjoks faktisht është shprehje që e tha Lali. Lali Eri. Po. Aktivisti, sa un po shikoj pak. Nëse ideja është këtu, që um, pashë që disa nga protestuesit ndje Vitoria, uh, Rezarda ja dy të tjerë në televizor po thoshin që në mënyrë kategorike mohojnë ta kenë prekur me dorë. Po, po, po. Apo me ndonjë send policin, ë Dritan me mbiemrin Bimor, që po kërkojmë si pyetje në klubin e mëngjesit, por uh, madje thonë jemi munduar që ta ta ndihmojmë. Që ta ndihmojmë kur është kur është rrëzuar. Tani a ra, a ra vetë, a iu morën këmbët, a u pengua? A u shty? A u shty etj etj. Shiko, ka një gjë. Ka një gjë, dhe këtë duhet ta themi. Dërgimi i gjithë atyre policëve atje për mua është veprimi më i gabuar. Faleminderit që qoftë bashkia, qoftë policia, nuk e kuptoj, atje, kishte polici bashkiake. Mm -hmm. Kishte polici të shtetit. Oh. Kishte uh, reparti Shqiponja. Wow. Për për këta janë uh, janë E kupton, mund të jenë mund të jeni kundër, mund të jeni jo dakord me ta, e gjithsesi, po janë ca djem edhe ca vajza. Janë ca pedagogë universiteti, siç është Ervini, dhe aktivistë siç është Eliani, nuk janë të dhunshëm. Në nuk janë të dhunshëm. Dhe nuk ka nevojë që të ketë 100 apo 200 policë atje. Apo tre lloje policish, tre uniforma të ndryshme. Po pra. Me furgona me këto. Sepse Nëse ma shpjegon njëri këtë, unë do doja që ta kuptoja Edhe ju ftoj në 069-2070222 Apo të vini nëse doni edhe në telefon Në numrin tonë Mund, mund ta diskutojmë në telefon Dikush mund, nëse doni të flisni shkruani, më merrni në telefon dhe e diskutojmë Por, por U bë një protestë nga PD-ja tek parku para 2-3 javësh, nëse e mbani mend. Po. Ajo ku ku përmbysën atë skavatorin atje, çfarë po, quhet po. ajo gjëja që gërmon, që përmbysën atë atë barakën e këtyre, që e bënë bashkinë me me me qepe me vezë me presh me me domate me ça e goditën ashtu. Policia nuk preku asnjë me dorë. Ata i thyen xhamat asaj e përmbysën e shkatërruan gardhin ata. Kurse kur dalin këta aktivistët që janë pa parti, Pa prit mas ka kaq shumë polici, e ka kaq shumë tërheqje zvarr, e ka kaq shumë shtyrje, e siç po thon tani me elektroshok. I kanë goditur disa me këto, ça quhet kjo gjëja po, që? Po, ajo zapari. Mhm. Mm pse këta të PD-s kur e rran një burr? E pasi rran një burr, jo, që thoshte pse prishin kur dua të them, ë, uh, që ka dy mënyra të sjellurit policisë. Nuk e kuptoj se pse duhet të uh, provokohen këto situata. Dhe, dhe duken shumë keq, duken shumë keq për bashkinë, duken shumë keq për policinë. 16 arrestuar dje. Nami, njerëz që që në fund fare mbrojnë pemën. Dhe nuk dihet nëse ende kanë dalë apo jo. Po se deri në darkë të paktën ishin ende aty. Nga nga ora 10 duhet kanë i kanë nxjerr. Që të gjithë. Kanë nxjerr edhe edhe njeriu që i nguli lopatën në bark policit. Në gjoks, më fal. Po. Në gjoks më fal. Që që normalisht ai duhet të hajë një 3-4 vjet burg, po nëse e ka bër këtë. Ose s'e ka bër pastaj. Besoj. Sepse e kanë nxjerr. Madje ai e shkumosi pak më sa pun këtu. Fa fa fa edhe që të rrëshkiste. Sa ç'e shkumosi? Atë policin. Ai harroi. Nëse, ëm um, Shumë fantazi kjo. Si quhej uh, polici? Olta. Çfarë thon? Me mbiemrin bimor. Nuk e di. Pastaj si ka vënë fituesit. Dakor, mirë. Olta refuzon që t'i japi fituesit tani. Olta është edhe drejta jote Olta. Jo, jo, sigurisht. Pra, ka ditën sot. Se është mësuesja jon. Sa na ke mësuar ti? E, mirë. Mirë, mirë. Vetëm që mua më vjen më ndodh e kundërta. Unë vi me me vonesë. Nëse uh, kam anagramën për ditën e sotme, ndërkohë në fillim një fitues po. nga ana e Oltës. Atëherë, polici ë uh, që përfundoi në spital dje quhej dhe u ça me lopat në gjoks. Uh, quhej Dritan Hardhia. E ka gjetur Xheni 775 i mbaron, fiton 2 bileta për në Cineplex. Dritan, Dritan Hardhia. Hardhia, pra, kujdes. Me bluzën e Benito Mussolini. Ky duket si kokërr e modës. Po. Të kjo foto është e bukur. Kurse ky është, ky është dhunuesi. Që nuk nuk është akuzuar për asgjë në fakt. Djali ka dalë. Sepse derisa shiko ka një gjë, nëse ti uh, akuzohesh që ke goditur me lopatë apo me grusht një oficer policie, ti nuk del. Normal. E, nuk as nuk duhet të dalë. Sidomos këtu te vjen. Po. Ë, uh, por jo, nuk ka dalë. Nuk nuk e kanë mbajtur. Në këto lloj rastesh mund të hash burg mirë. Okej, okay, um, gati tani? Gati. Kemi anagramën për ditën e sotme miq të dashur. Kujdes, është anagrama për uh, të ditë e çfarë do japim Olta? Le të japim një orë nga oh, Prime Watches. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë ju mund të fitoni një orë nga miqtë tanë tek Prime Watches nëse zgjidhni të parët këtë anagram që un kam gati për juve. Premium Watches ndodhet tek rruga Sami Frashëri, më falni Abdyl Frashëri. Ëh, uh, tek libri universitar, vetëm disa metra kaluar librin universitar drejt uh, Sheshit Wilson. Aty është uh, Premium Watches dhe nëse keni një dhuratë për të bërë, do të gjeni ora aty nga klasiket tek sportivet, metaliket, ato të gomës, Të gjitha llojet e orave që doni të zgjidhni, Premium Watches, super vend edhe na mbështet me ora për ju. Njërën do e japim tani për atë që do ta zgjidhë i pari Na qul qerin. Oh, bo, bo. Wow. Kjo është anagrama Na qul qeri. Një anagram me dy q. Po, me dy q. Na qul qeri. Q E R I. Shpresoj Jeri të jetë në ndjek, në dëgjim apo në po, shikim. Në shikim ose në ndjekje, ose ose në ndjekje. Ose në shikim, po. Ose do na parë. Na qul qeri. Na qul qeri. Gzuar 7 marsin. Me gjëra fjala. Po. N A Q U L Q E R I. Le të shojmë se si zyshat tuaja ju kanë mësuar. Pyetja është si im uh, ç'dhurata u bënit zyshave të dashura për 7 mars dikur, po sot, si i kujtoni, Olga s'e ka edituar akoma, eh? Jo, jo. Ne shumë e them me gojë. Ardita thot uh, un mbaj mend që mblidhja manushaqe. Ah. Wow. Mblidhja manushaqe. Sa kënaqësi. I çonte pra manushaqe të gjalla kur i thon. Zyshës. Një dhuratë, një flim S'janë si pemë të parkut Imagjino të dali Elian Tanini dhe për manushaqet Po Edhe për mimozat duhet dalë në fakt Po Dhe mimozat Se dhe ato thyhen e shqyhen Sikur e kanë marrë veten E kanë marrë më shumë S'kanë mbetur shumë Po Ato, ato brenda gardhit të Rognerit për shembull që s'fyn dot Ato E kanë shpëtuar I shojnë kalamajt Le ta lexoj mesazhin e plotë që ka dërguar Ardita Thotë Unë mbaj mend që mblidhja manushaqe Sa kënaqësi kam të mbledh dhe një herë Dhe t'ua dhuroj atyre që më frymëzuan që dhe un të ndjek të njëjtën rrugë edhe pse nuk kam mundësi ta ushtroj si profesion thot, gëzuar të gjithë mësuesve. Me sa duket Ardita mm -hmm. ka mbaruar për mësuesi apo diçka mm -hmm. të ngjashme. Ndoshta. Por uh, nuk kam mundësi ta ushtroj këtë. Pse s'bëhesh kasape, Ardita? Ndoshta atë po ushtron. Kasap kërkojnë. Po. Ndoshta atë po ushtron. Po. Mund të shkosh te Arteg të gjesh një thikë të mprehtë. E të therësh. Manushaqe. Mirëmëngjesi klubi, unë për 7 marsin. Lule thot, më pas dhurata, më pas po, lek në dorë. Po pra. Po zarfin. Me rritjen e moshës. Zarfi, po. Ndryshon dhe koncepti. Po. Është 8 pa 4 minuta tani. Anagrama është Na qul qeri, Na qul qeri. Hello, hello, hello Mirëmëngjesi që të gjithëve Baila nga Zucchero mm. Ja ku jemi edhe një herë këtu në klubin e mëngjesit Ora e dytë e transmetimit 8 e 7 minuta në këto momente Unë jam Blendi këtu me Altinin, Oltën edhe Lorin Mirëmëngjesi Mirëmëngjesi juve Kudo që të jeni E dimë që është Ka nxirë përjashta shumë errët edhe duket që do të ketë uh, rreshje të dendura. Rreshje të dendura. Do të dendemi në shi. Gjatë ditës së sotme, kështu që një çadër me vete, madje edhe dy. Një çadër për vete. Si ajo nisma adopto një çadër. Jeta Halili. Ai është komshi Altin. Atëherë, është momenti tani për të dëgjuar një zë të përgjumur në klubin e mëngjesit e për të dalluar se kujt i përket ky zë. Ndërkohë anagrama miq të dashur është Naqul Qeri me dy q. N A Q U L Q E R I. Naqul Qeri. Jua kam këtu edhe të Vizatuar madje. Na qul. Qeri. Dëgjojmë këtë zërin. Njeriu një pjesë të, të mekanizmave që përdor për të arritur te ky lloj pushteti paraje, as vetë nuk i ka shumë të lexueshme se si shkon deri atje. Mhm. Mm Unë e gjeta. Unë e njoh. Prandaj e gjeta, ndoshta është e lehtë për mua. Ndoshta e ke dëgjuar. Po, po edhe edhe e njoh. Jo, po ka një timbër të veçantë. Personazh edhe që nuk ngatërrohet. E di se kush është. Po gjithsesi, ka njerëz që mund të mos ta njohin. Mund të mos ta njohin, po. Për ju është loja. 0692070222, nëse e dalloni dot se kush është ky personazh, është një mund të ndihmojmë? Patjetër. Është një vajzë. Është një çupë. Tara ka festë nesër. Mm, mm, mm. E dëgjojmë dhe një herë, kujdes. Njeriu një pjesë të, të mekanizmave që përdor për të arritur te ky lloj pushteti paraje, as vetë nuk i ka shumë të lexueshme se si shkon deri atje. O, oh, faleminderit. Dje... mbasdite, Isha aty te lagjja E vajta Bleja ca gjëra të vogla në një market aty Para të cilit luanin dy djem të vegjël Po Edhe i dëgjoja uh, Ti do bësh Andresa. Olta. Unë jam Arditi. Ta Arditi. Edhe po, është shumë interesante ta. Ta Blendi. Këta këta kalamajt që shohin e djela e djela shumë. Po sepse a nuk e di a ka goxha. Nuk mendoj që është për segment për fëmijë ai. Si emision. Segmenti i Eni Eni Çobanit. Me gjithë ato sherrat që plasin atje kështu. Çë si mund të shpjegosh një fëmijë për shkak? Ai është një frymëzim për të ardhmen. Po fëmijët duhet përgatiten për çdo lloj situate. Në ato situata mbi të gjitha duhet të shikojnë realitetin shqiptar. Nuk jam nuk jam shumë i familiarizuar me thënë të drejtën. Edhe unë nuk e di çfarë ndodh, po, po kam thënë, kam parë një video. Kishte bërë një montazh, ishte një një faqe në internet, kishte bërë një montazh. Këtej Luana që këndonte, Po. E këtej një grua që i binte të fikët dhe djetë e shqiptarën Atë që i binte të fikët edhe Ashtë di unë, ashtë di të ndohë Se kështu është bërë në Shqipëri. Por që kjo po mblidhet me një fjalë sa unë, e tmerrshme. Nëse, unë kam ndonjë gjë o shokë që kam këtë televizorin Olta, këtë të madhin. Këtë të madhin, që e kam të madh si tëndin. Po, po, po, të madh si imi se keti, po. Po nëse, ë të madh si të burrit tënd e kam fjalën. Televizorin Po mirë. Që ka blerë burri. Po prapë ke shanse. Po gjithsesi unë kam e kam se Olta e ka më të madh akoma. Po ëm të madh sa të burrit Oltës, kam një televizor. Ideja është këtu, më fal, lër ta shpreh këtë. E po. kam është është është televizori nuk di se si t'i kërkoj kanale analoge. Po. Më nxjerr vetëm kanale digjitale. E po. Është një Panasonic Viera. Pyesësh burrin e Oltës mendoj. Nuk di, nëse pyes edhe për ndonjërin që Që merr vesh. Që merr vesh nga televizorët. Po shko te dyqani që e ke blerë. Ky është prodhim i 2015-s. Nuk ka, nuk ka, nuk di, më dalin vetëm kanalet do të ketë ai. DTV. Po po. Po duhet të ketë një kështu rrezik. Po si e si ta nxjerr unë atë? Dhe dhe e bukura është Topi. Ëh. Po. Top Channel HD. Po. Ka një 3-4 ditë që s'ka fare sinjal. E Fol Nata. Shikon dot E sa halle ka ky. Kam halle. Po më tash. Nuk shikon dot Nuk e Topi më ka ikur mua. Përfundimisht domethënë. Mirë të ka bërë që të ka ikur. Topi për shalësh, ti thon. Por uh, edhe tash më dalin gjithë tjerët, gjithë kanalet e tjera që janë digjitale ka plot domethënë këto mm. televizionet e tjera, Topi është fshirë. Ne kemi tonën për të tjerë. Edhe s'kam ku e shoh. Se s'kam as uh, as kshu, as ashtu, as asnjë nga këto shërbimet. Të mbaruan gjithë përnjëherësh. Janë mbaruar gjithë, se i kam hequr vetë. E kur mbarohen. Jam shumë rehat. Hapi derën. Mund të shoh filma tani pa fund. Po pa të librin e ke manualin e asaj apo? Po ai manuali, ai manuali është vetë se mund të nxjerrësh shumë menu lloj-lloj gjësh, por nuk di më, shokë, si të kërkoj kanale analoge. Nuk dalin kanale analoge. E po tani. Nxjerr vetëm kanale digjitale. Edhe kur Okej, okay, Olta, çfarë do japim për atë që na thotë se si zgjidhet? Si zgjidhet kjo? Po, si zgjidhet kjo punë? Ka më gjet, ka më gjet shumë keq. Po do të japim uh, Shkoj shikoj. Shumë mendoj dhe unë, me që bëhet fjalë për Ej, televizor. Fantastike edhe një herë tjetër. Fantastike tek tek Cineplexi të premten. Se ishte ishte edhe kinemaja numër 1, salla 1. Po, që është salla e madhe. Rehat fare. Gjigante. Po unë isha pak uh, vonë për vete Altin, megjithëse kapa fillimin e filmit, akoma ishin ca reklama përpara. Atje dhe dhe biletat kanë numër. Po. Nuk e merr njeri parasysh. Dhe Ne u futëm, si thua, kaluam mes për mes sallës nga dera, kaluam në anën tjetër te shkallat që janë matanë. Mhm. Mm edhe u ngjitëm lart. Pastaj pamë që biletat tona ishin në skajin nga krahu tjetër. Tjetër. Ta saj. Edhe i binte që të zbrisim edhe një herë ose ngjiteshim një herë deri lart deri në fund. Edhe i thashë, ndërkohë që kishte akoma vende. Po them uh, rreth 20% e sallës kishte ishte akoma e lirë. Po. Dhe uh, i thashë Anorës, hajde ulemi këtu? dy vende nga këto të lirat. Aty ishin një grumbull që ishin një 20 vende që ishin akoma të lira. Se kjo është salla e madhe, nuk e di 300 vende aty diçka. Po, është më e madhe. Dhe unë um, u ulëm në një vend. Edhe po erdhën çohemi, zhvendosemi po. më tutje. Edhe më tha, më, kam një parandjenjë që do na vijnë. Hajde thashë unë po rrimë, thashë unë shi sa vende ka këtu? S'vjen njeri. Ku mund të vijë njeri këtu? Ka vende. Jo, kam një parandjenjë do na vijnë. E do ti? Erdhën. Erdhi i çip. Erdhi un. Erdhi i çip. Jo, ne vetëm u spostuam, u spostuam kështu. Sa po. ideali ishte i fiksuar, tha aman dhe se mos na vijnë pastaj edhe kështu. E po, mirë ka thënë. Pastaj nuk erdhi më njeri. Po në fund fare rreth 80% e sallës ishte ishte plot. Ë, uh, edhe në ato dy vendet ku ishim ne, na erdhën. Na erdhën. e po shikoj, po shikoj që vinin tak tak tak, aty drejt, domethënë kështu që gjithë ajo sallë afrohen, afrohen, afrohen, më ngrot, më ngrot, më Derisa erdhën mu atje ku ishim ne. Kështu që u, u spostuam vetëm një një karrige më tutje. Vetëm një karrige më andej. I lamë ata zonjën dhe zonjushën dhe zotërinë e ri të zinin vendet që kishin sipas biletave. Po The Brothers uh, Grimsby Duhet parë Me lot Me lot Me lot Me të qara Jo, oh, jam kënaqur Që që Dolby sound-i në Cineplex është super Super Tara Ta, tara Më thonë uh, Për analogët zgjidh në menu variantin e kërkimit Po pra, ashtu e kam pasur unë këtë të vjetrin, po më duket se Sokol këtë të riun, nga që në 2015 Evropa kaloi në sistemin digjital dhe s'ka më fare sinjal analog. Kam frikë mos e kanë bërë televizorin që mos ketë fare analog. Mos e kanë hequr si. Mos e kanë hequr fare si opsion, sepse do ta kishin. Në Angli s'ka më sinjal analog, në Francë, në Spanjë, në këto do hiqet edhe këtu. Do hiqet një ditë. Po. Një ditë. Nëse, ëm, um, shkojmë tek publiciteti shumë shpejt, kemi dhe muzikë që ndjek. Charlie Winston, miq të dashur, Charlie Winston me Hello Alone. Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se keni ardhur në program. Mirë se keni ardhur në program. Mirë se u gjeta, mirëmëngjes. Edhe Jerida Sakaj. Mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes, çfarë thotë migrena? Mirë, të bën fala. Mund të uh, shkruash ti një kështu, si është ajo? Ë, uh, ti mund të shkruash The Migraine Diaries. Ëh. Mm. E ke vështirë. Po. E ka gjithmonë kështu me ditarë, gjëra me ditarë. Ë, uh, kemi një Jeri ka qenë e para që ka gjetur me thënë të drejtën, por Jeri për shkak se është pjesë e klubit të mëngjesit. Mm -hmm. Padrejtësisht i mohohet edhe fitorja. S'ka problem, unë kam kënaqësinë. Ja. Se ka qenë absolutisht mesazhi i parë që ka ardhur me po. zgjidhjen e anagramës Naçul Qeri që është Altini ka dhe një zë të përgjumur Tararara Tiriri um, Çfarë thonë për këtë zërin? O, Olta e dashur uh, Klubi i mëngjesit të thotë mirëmëngjes Një blokim total i trafikut për 20 minuta Tek Casa Italia te mbikalimi Tek sheshi Shqiponja, thotë Mos, njënja Mos, më vjen shumë keq Po ka trafik atje, s'kemi si heqim makinën mm -hmm. Nuk ju ndihmojmë dot, na fal Siç ka thënë Gjergj Buja Gjergj Pyrzërin. Po pate ndonjë lopatë aty. Nxirre dhe futja njërit këtu në gjoks. Po pra. E çfarë mund të bëjmë nëse janë duke dëgjuar klubin e mëngjesit, ne mund t'ua dedikojmë uh, emisionin atyre njerëzve që janë në trafik, në trafik. Mm. Qofshin këta tek uh, në qoftë se thonë që është Casa Italia siç i ka mbetur, se quhet diçka tjetër tani. Por uh, dogana. Po, jo, mund të jenë te sheshi Shqiponja. Mund të jenë atje, mund të jenë te pallati me shigjeta. Jam i sigurt që ka trafik tek rruga e Durrësit. Te 21 dhjetor. Sheshi Skënderbej 21 është plot me trafik. Po. Ehm, do të doja që ata që janë uh, të ngecur në trafik dhe janë duke dëgjuar klubin e mëngjesit në një moment të caktuar, si për shembull tani ose kur unë të them tani, tam, t'u bien borive. makinave. Bëjmë pak zhurmë. Në shenjë solidariteti, që të dëgjojnë njëri tjetrin. Po po. Ke parasysh të marrin vesh se kush është në në makinë që është duke dëgjuar klubin e mëngjesit. Ta ta ta ta ta ta. Okej. Ë? Sa herë? Tre herë? Ta ta ta. Ta bëjmë kështu? Atëherë, nëse jeni duke dëgjuar klubin e mëngjesit në makinën tuaj, tani një të shpejt tre herë. Pa pa pa. Edhe mund t'i regjistrojnë edhe të na i dërgojnë, se jam shumë kureshtare tani të di. Një mënyrë për të dëgjuar është që dikush tjetër në telefon për shkakun. Po, do ishte nga do të dikush po në Në telefon atje të sheshi shqiponjë. Po, është që ta dëgjoj. Pa pa pa. Sa makina dëgjon ti tani kështu. Po, ne nuk kemi korrespondent kështu. Jo, s'kemi një korrespondent. Po mund të kemi dikë që na merr në telefon, dikush mund të ofrohet, thotë, "Më merrni mua, na shkruaj një mesazh, thotë, "Më merrni mua." Që që Olta pret për një mesazh që thotë më merrni mua Po duhet të jetë dikush i ngecur në trafik Edhe ju të tjerët Gjithashtu të ngecur në trafik që po na dëgjoni këto momente T'u bini atyre burive Pa pa pa Tre herë Pa pa pa Ball. O Jero. Tani nuk e mora vesh, zërin ju e keni dhënë se unë nuk e kam. Jo, jo, jo. s'e kemi dhënë iri. S'e kanë gjetur pra? Jo, a e keni dhënë? Unë e kam gjetur. S'e kemi dhënë mi. A e kemi dhënë? Po, po, po, ja dëgjoje. Mund ta dëgjoj? Po, patjetër. Patjetër. Faleminderit. Njeriu një pjesë të të mekanizmave që përdor për të arritur te ky lloj pushteti parash, as vetë nuk i ka shumë të lexueshme se si shkon deri atje. Për zërin më kanë më kanë thënë që është Eni Çobani. Jo, jo. Mesila Doda. Jo, jo. Iris Sojli. Jo. Nuk është Iris Sojli përkthyesja. Atëre. Ehm. Um, do ti të të ndihmoj pak? Po ndihmoj. Ë uh, kur ajo del në studio, kur ajo del në studio, del si uh, profesioniste. Do të thënë ka një profesion mm -hmm. dhe del të flasi bazuar në këtë në në atë ekspertizë që ajo përfaqëson, që ajo ka. Është vërtet. Ë nuk del, s'del kot. Nuk del kot. Nuk del mhm. kot. Ka që dalin kot. Ne kemi politikanë për shembull, i fton Fevziu. Flasin për çdo lloj teme. E vërtetë është. Ai del politikan thotë seksi është i shtrenjtë. Kjo është ekspertiza më e shtrenjtë. Paguhet me euro etj etj. Jo jo, jo jo, kjo del në profesionin e vet. Meqë tani e bëre shumë thjesht. Ti je ë um, në studio tani, Tam. se unë mund ta kisha thënë dy herë orën e parë, por doja ta ruaja kur mm. ti të ishe këtu pranë. Bëj gati celularin. Tam. Dhe që të përfitosh nga ofertat e Tegut, mm -hmm. do të mhm. shkosh tek teg pika al. Okej. Okay. www.teg.al. Çfarë ndodh është, Tegu për këto dy ditë, sot nesër, ë uh, me rastin e festave. Po, i kanë dedikuar femrave, grave, vajzave uh, oferta në kozmetik, bizhuteri, në të brendshme, mm -hmm. në të brendshme, ashtu. Uh, optikat, gjithashtu, mm -hmm. syzet e ndryshme. Dhe Artegu, Artegu është vendi ku mund t'blesh uh, enë kuzhine, gjëra të të këtij lloji. Po, po, është për shtëpinë. Mm -hmm. Kështu që nuk jua them dot të gjitha tani, por nëse shkoni tek teg pika al do të gjeni kupona me dashur. Kupona që ofrojnë 50% ulje, 30% ulje, Ka edhe para ulje e tjera e tjera Këta kupona mundet Të bëni një print screen për shembull me telefon mm -hmm. Apo nëse hapni kompjuter mund t'i fotografoni Ta. Mund t'i printoni, mund t'i çoni ashtu siç janë Në telefonin tuaj Dhe ato kupona do t'ju shërbejnë Shkon tek ai dyqan Kuponin e të cilit ti ke zgjedhur mm -hmm. Dhe nëse kuponi thotë 30% Ia tregon me telefonin ja ku e kam kuponin 30% dhe përfiton 30%. uljen 30% nga nga dyqani. Po siç po thosha, janë uh, kozmetikë, bizhuteri të brendshme, optika dhe Arteg. Por me sa pashë aty kishte edhe dyqane të tjera, kishte Mhm, shumë E dyqane. vërtet. Se ja ku i kam këtu për shembull, shikoj kupona lloj lloj. Tarararararam. 069 20 70 222 është numri i telefonit dhe pas pak do të kemi edhe një quiz me seri në klubin e mëngjesit. Tani pak muzikë Mirëmëngjesi Hello Mirëmëngjesi të gjithëve um, Good morning mm. Kur mendon se i ke dëgjuar të gjitha dëgjon edhe, edhe një të tillë për shembull Çfarë Çfarë Çfarë Çfarë ka ndodhur është një kompani në Francë E cila uh, Firma quhet Kalain mm. Dhe shkruhet kështu siç e lexova Kalain me kë Ëm um, dhe është në gjendje tani që të prodhojë për ju për këdo mm. aromën e një personi. Oh, çfarë? Zakonisht ky, um, domethënë oferta është siç tregon edhe zonja Katja Apaltegui, që është uh, themeluesja e kompanisë e kësaj kompanie bashkë me të birin. Mm -hmm. Ata mundet që nëse vdes një person i dashur në familje, tam ta kapin aromën e këtij personi dhe ta kthejnë në një parfum në shishe. Jean-Baptiste Grenouille. Jean-Baptiste Grenouille, faleminderit. Po, no, ka me vërtetë tash. Wow. Më jep librin kjo mua. Po pra, atë, atë më kujtoj mua. Po, po ky jo, këta e bëjnë janë po, po, jo, po, Jean Baptiste Grenouille i vriste ato gocat. Normal. Wow. Ka, ka një ndryshim. Ka një ndryshim. Këta thonë që mund të marrin, janë bashkë me Universitetin e Le Havre, mm. duke e bërë këtë së bashku. Marrin molekula nga jastëku, nga rrobat etj etj etj dhe në 4 ditë Këto molekula që mbajnë aromën e per... e ke parasysh vjen era po, normal. Teshat vjen erën e personit që i ka veshur ato. Ata mund t'i kthejnë në një parfum, i kthejnë në një parfum me bazë alkooli. Dhe pastaj këtë parfum ta japin ty. Wow. Edhe ty kur të të mungojë aroma e djersës. I dashuri i larguar. Jo, djersën, jo. aroma e djersës. Aroma e trupit tënd. Po trupi prodhon djersën. Dhe sa kushton e gjitha kjo? Nuk e di se sa kushton. Ëh, oh, e kam këtu. 609 dollar. 609 dollar. Po jo. 609 dollar për 10 ml. Për vlerën që ka. 10 ml. Po. Të parfumit, mm -hmm. të aromës së njeriu të dashur. Po nuk është vetëm që ky njeri të ketë vdekur. Po po. Mund të jetë edhe gjallë, po. Normal. Sepse Tani a a këta jo e sugjerojnë si diçka për një njeri që s'është më, në mënyrë që të kesh një kujtim, ku di unë se çfarë. Se e gjitha është shumë e errët, me thënë të drejtën, është shumë është pak dramë, po. Për shijet e mia është pak por por është diçka diçka që ofrohet, me sa duket ka blerës për këtë. Kush e di Brenda ti? Brenda Tirana. Brenda Tirana. Brenda Tirana di me me me parfumin e me parfumin e burrit. Ose me, rasti me për me punë jashtë Tirane thotë dhe bën thonjëza. Aha. Ose rasti për burrat të kenë parfumin e grave të tyre. Po po po. Kur i keni jashtë shtetit më po. Nuk e di se si quhet kjo. Si do ia vënë emrin për shkakun. Apo i vën emrin e personit. Po, duhet ta zgjedhësh vetë. Ja, ja, ja. I don't think so. Jo, faleminderit. Është pak rrëqethëse? Tam. Po. A Olta? Po po. Si thuhet rrëqethëse? Olta ka ndonjë fitues? Jemi përpara, jemi përpara pyetjes. Më kanë thënë për zërin është Denada Toça. Bravo. Bravo. Exactement. E kanë gjetur. E kanë gjetur. Njeriu një pjesë të të mekanizmave që përdor për të arritur te ky lloj pushteti paras, as vetë nuk i ka shumë të lexueshme se si shkon deri atje. Kush e ka gjetur? E ka gjetur e para Jolanda 966 i morën numrin fiton një dhuratë nga Electronic Lounge. Ëh, uh, ku Bravo. nga na flet Jolanda? Nga na shkruan? Nuk e di. Se lind pyetja, do ndestas? Do ndestas Jolanda? Le të na thotë. Mm. Okej, okay. njeri do që të luajë. Tam, me sa radio, po nuk e kemi menduar. Nuk e kemi menduar ju sa radio. Ah. Po mund ta mendojmë. Ah. Mirë, mendoni dhe kur ta keni menduar, na thoni. Po, na thoni. Po, mund ta mendoni dhe ju. Po edhe ne mund ta mendojmë, po. Po, ne patjetër Olta. Po ti Jeri po. Hë. Po ti Altini. Ha ha ha. Mirë, nëse ju jeni gati, ne le ta mendojmë një fjalë. Le ta gjejmë. Do ta bëjmë tani apo pastaj? Si të doni. Doni ne menduam, ju kur doni. Jo, shiko, unë mendoj, fillojmë një quiz me seri. Dakord. Dhe pastaj e shohim. Personazhe teatral miq të dashur. Personazhe teatral është kuici. Që kemi për sot kjo është tematika e kuicit, që do merremi me personazhe nga drama, komedi etj, etj, gjëra që janë të skenës. Dakord. Zbutja e kryeneçes meqë ra fjala. Po. Është në teatrin kombëtar. Mhm. Le të japim dy bileta për. Dy bileta për zbutjen e kryeneçes. Okej, okay, në rregull. Atëherë. Personazhi që po kërkojmë është një dashnor dhe një luftëtar. Madje ai gjatë shfaqjes vret Tibaltin dhe Parisin. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja. Personazhi që kërkojmë është dashnor dhe luftëtar Gjatë shfaqjes vret Tibaltin dhe Parisin.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 Okay. Jepini çuna? E gëzuar 7 marsin mësuese të dashura. A ka lidhje? Është një pajisje? Më duket se e gjeti. Është pjesë ndoshta? Dhe fillon me T Jeri. Po, po, pjesë e një. Pjesë e një pajisje jam. Pjesë e një pajisjeje komunikimi. Duhet të bëjnë mm. bashkë. Domethënë duhet të bëjnë bashkë punë me pajisje. Po, po. Pam. Tani. Siç është tenxherja dhe kapaku. Po. Ka ka disa sende që mund të bëjnë edhe pa këto, por është më komode kur ke këtë tjetrën. Po. Një sekondë tash. Mm. Një sekondë që ta kuptoj. Është një pajisje, është një pjesë e një pajisje. Po. Mhm. që zakonisht janë të ndara nga njëra tjetra. Janë të ndara nga njëra tjetra. Mund të bëjnë edhe veç e veç. Mm. Por, është por me ndihmën e kësaj është më mirë. Tani Altini bëri një pyetje dhe unë duhet të them një përgjigje që fillon me T. Faleminderit Jeri. Të lutem. Dhe gërma e dytë është e. Olta. Përdhro. Përgjigja e saktë ishte Romeo, My Romeo. Po, e ka gjetur Besa e para 049 i mbaron numri, fiton dy bileta për në teatrin kombëtar Zbutja e Kryeneçes së shpejti. Personazhe meqë Zbutja e Kryeneçes miq të dashur. Këtë javë është nga e enjtja deri të dielën. Të enjten, të premten të shtunën dhe të dielën në teatrin kombëtar Zbutja e Kryeneçes ora 19. Nga William Shakespeare. Ë uh, dhe un kam personazhe të dramave dhe komedive nga William Shakespeare. Mm -hmm. Atëherë i pari ishte Romeo, i dyti, kujdes. Në një pjesë tjetër Ky bëhet mbret. Por te kjo pjesë për cilën po flas un, është duka i keq që vret mbretin Henri 6. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Po kërkojmë dukën e keq që vret Henrin e gjashtë okay. Në një pjesë tjetër që ka shkruajtur Shakespeare më vonë Dëgjo. Meqë kam këtu, kemi, do kemi dy logopedistë Pak më vonë këtu në studio Një vajzë dhe një djalë, janë uh, të rinj. Ata merren me uh, efektet negative që teknologjia ka tek fëmijët. Dhe kanë ca këshilla shumë të mira për prindërit, mbi sa orë televizor, mbi sa orë me telefon, me iPad, me të gjitha këto duhet të qëndrojë fëmija. Mbas pak. Shakespeare. Mm. Po. Ë, uh, ju thamë se është bëhet mbret në një pjesë tjetër nga Shakespeare më vonë, por ky është duka i keq i cili vret mbretin Henri 6. Mm -hmm. Rikardi 3. Dhe Dori fiton dy bileta për në Cineplex. Të lumtë Dori, ë dy bileta për në Teatrin kombëtar tha? Jo, teatri u tha, ishte për pyetjen e parë. Ah, për pyetjen e parë. Okej, okay, po, mirë. Po, po, po. Bëjmë dhe një tjetër? Dakord. Kujdes nga personazhet shekspirianë, miq të dashur sot. Ky personazh, ky burrë vret bashkëshorten e tij, mm. Emilian, pasi kjo zbulon akuzat e tij të padrejta për tradhti bashkëshortore. Dakord. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ky personazh vret bashkëshorten e tij, Emilian, pasi kjo zbulon akuzat e tij të padrejta për tradhti bashkëshortore. Miu riu riu riu riu riu. Tani nga Ju e keni menduar një fjalë apo jo? Jo? Patjetër, Jeri e kemi menduar, ju bëni gati Bëni gati, goca Merni fini sharandios Dhe menjëherë vazhdojmë Altin, duhet ta provosh një herë. Ra dakord. Është send. Është send apo jo? Është. Është. Kaq e vështirë është? Oh, është, nuk është. Ëm uh, Si edhe një herë fal. A është send ishte pyetja. A është send? Është send, po. I madh apo i vogël? Sa gjatë u mendove? Mesatare, mesatare. Ore ti e lexove po? Po e lexove. Okej. Okay. Është një send i madhësisë mesatare, po them, as shumë i madh dhe shumë i vogël. A e kemi në shtëpi një send të tillë? Mm. Nuk e di, mund të kesh. Është një lodër. Jo. E ka përdorur çuni kur ishte më i vogël. Jo tani që është. Ë, uh, jo, mund ta përdorë ende. Mund ta përdorë ende. Ka dy versione të këtij. Uh, kjo fjalë përdoret për dy sende, mm -hmm. të cilat ngjajnë me njëra tjetrën. Tam. Po. Janë të, shumë të ngjashme me njëra tjetrën, por kanë funksione të ndryshme. Nga njëra tjetra. Po. Një version i tjetër është po për fëmijë apo Jo. s'ka lidhje. ë, një version është për uh, Altin, mund të ndihmosh pak? Altini më duket se Po. s'e mban mend fare fjalën. Unë do thoja që Rrota nuk ka. Nuk është treni pra. Jo, jo, jo. Po kush mendon trenin për lodër? Është shumë i rëndësishëm, është shumë i rëndësishëm për fëmijët. Po. Është shumë i rëndësishëm. Është uh, mund të jetë me ngjyra, i bukur, për qejf etj etj, por oh, kemi pasur dhe ne. Por ndërkohë Jeri kryen edhe një funksion. Por, por mund të jetë çështje jetë a vdekje. Ëh? Jetë a vdekje. Mhm. Ky sendi. Një send i bukur. Për fëmijë që mund mund të bëhet çështje jetë apo vdekje. Tani ti Olta si nëna e emisionit. Unë nuk po. kam asnjë. Mendoj pra. Nëneja. Nenja. Nenja, po. Nenja. Se jeri si vën fal. Aha, goca. Që s'ke dhe jeri për. Po ti Altin me, me ai sa di. Bëni pyetje goca. Jo, me ai sa di dhe më një Altin. A e ka Olta sendin? A nuk e di Olta. Mendoj se e ke Olta. Mendoj se e ke. Normalisht Normalisht, do të thotë, sepse ke fëmijë të vogël dhe është e rëndësishme. A është kjo që apo jo? Hë. Tani gjëja që më erdhi mua ndërmend, duke po. qenë një send për fëmijët me ngjyra, po. fillon me n? Jo. Nuk fillon me n. Po ndihmoj prapë. Gati? Mm. Gati. Përdoret në verë më shumë se sa në dimër. Po. Tani u dha fare. Në verë. K. Okej, okay, shumë mirë. Okej. Okay. U gjet. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit, miq të dashur, siç ju thashë, do të takojmë uh, dy të rinj, janë logopedistë. Ë uh, e do na tregojnë pak për uh, dhe japin disa këshilla në mënyrë uh, që të kuptojmë më mirë se sa kohë duhet të shpenzojnë fëmijët me mjetet e teknologjisë, me mm -hmm. televizorin etj etj etj dhe ca çfarë janë disa nga pasojat kur uh, e teprojmë me këto. Është është një gjë që prindërve u vjen për mbarë. Po, t'i lësh fëmijët përpara televizorit për shembull, edhe të mund të bësh një punë shtëpi apo diçka të tillë. Rrinë shumë urtë dhe nuk të bezdisin po, kurrë. Është është si një babysitter, si një mhm. dado, në thonjëza. Por ka pasoja. Prandaj është e rëndësishme që t'i dëgjojmë me vëmendje mbas pak këtu në klubin e mëngjesit, këta dy të rinj logopedistë. Mirëmëngjes, ah, mirë se erdhët. Mirëmëngjes Mirëmëngjes. Janë mjekë të rinj, logopedistë, uh, të cilët uh, punojnë edhe tek Spitali Amerikan, mm -hmm. me ç'po mësoj tani këtu. Megjithatë, ne do të flasim pak për këtë temën uh, e logo, logopedisë, uh, diçka që ju e e hasni dhe e trajtoni çdo ditë. Ëm um, është e rëndësishme për shumë nga prindërit që na dëgjojnë sot në një botë e cila është e mbushur me ekrane, ekran televizori, ekran iPadi, ekran telefoni, ë uh, kudo që ti shkosh, mm -hmm. ekspozohesh ndaj ndaj këtyre dhe me thënë të drejtën është është e kollajtë uh, si prind që ta lësh fëmijën uh, që të qëndrojë me njërën nga këto pajisje në mënyrë që ti të mund të kryesh ndonjë punë apo Nuk e di, njerëzit janë të lodhur ditë e gjatë pune deri në orën 5 kanë qenë në zyrë. Po, të rrimë 1 orë e gjysmë 2 orë, 3 orë, Rehat dhe dhe fëmijët pastaj uh, me këtë dadon teknologjike. Uh, na tregoni pak, cilat janë disa nga rastet ë uh, që ju trajtoni te pacientët tuaj? Çfarë çfarë keni vënë re? Çfarë po shikoni? Cilat janë problemet që teknologjia shkakton tek fëmijët, edhe sipas grupmoshave? Nisim me ty Gentian. Atëherë, Grupmoshat sigurisht që vijnë janë janë janë nga më të ndryshmet, por ajo që është shumë thelbësore për t'u thënë është nga mosha 0 deri në 2 vjeç, sepse dhe biologjikisht Dhe organikisht truri në këtë moshë nga 0 deri në 2 vjeç fillon dhe zhvillohet dy herë nga ç'e ka masën për masën mm -hmm. fillimisht. Pra dyfishohet në masë. Dyfishohet në masë. Që do të thotë se 0-2 vjeç është dhe koha që fëmija është në gjendje që të ketë permanencën e objektit, që do të thotë që është në gjendje që të mbajë një telefon në dorë ose dhe një iPad, mm -hmm. plus që janë dhe ato hapat e parë që fëmijët flasin me fjalë të vogla, edhe është fazë ideale që prindërit ta gjejnë mundësinë edhe t'i t'i vendosin përpara tabletin ose telefonin. Mm -hmm. Pikërisht kjo fazë është faza më e gabuar dhe nga këtu fillon gjeneza e gjithë problemeve pasardhëse. Pra, nëse do të flisnim për fëmijë që janë nga mosha 0 deri në 2 vjeç, po. këshilla juaj është kontakti me teknologjinë të jetë 0. Absolutisht 0. Pra, fëmijët deri në 2 vjeç nuk duhet luajnë iPad. Jo vetëm pajisjet e dorës, por edhe mhm. televizorin nuk duhet. Edhe televizorin. Të gjitha llojet e teknologjisë nuk duhet të po, nuk duhet të jetë i ekspozuar absolutisht ndaj asnjë lloj teknologjie, përveç se faktit që duhet të jetë në komunikim të vazhdueshëm dhe periodikisht me prindrit, me gjithë pjesëtarët e familjes, mm -hmm. mundësisht daljet luaj, të luajë, eksplorimi i lodrave, eksplorimi i zhurmave, pra është faza ideale që fëmija zhvillon kontaktin me sy, Është faza ideale që fëmija eksploron zhurmat, është dhe faza ideale pra që ai të mësojë të folurin dhe gjuhën korrekte. Edhe prekjen, do të thotë atë prekjen me ato lodra. Se ka lodra të mira, për shembull lodra druri, po themi, po qoftë edhe edhe në në materiale të tjera, por që janë që i mësojnë fëmijës gjëra, forma. Atë që do të thosha edhe për lodrat te parku i liqenit. Po, larg betonit. Larg betonit. Thoni juve, domosdo më mirë më mirë me pemë, më mirë me dru, se sa me beton? Nuk diskutohet. Pa diskutim. Po gom. 13 deri në 18, maksimumi dy orë televizor dhe gjysmë ore pajisjet e dorës. Okej. Okay. Sepse ekspozimi i tepërt ndaj këtyre gjërave mund të jepi mund të japi depresion, mm. çrregullim bipolar, domethënë një gjendje humori shumë e lartë, mm -hmm. eufori dhe pastaj edhe depresion, që është gjendje e kundërt. E kuptoj. Domethënë ngritje, ato oscilacionet që që ka kjo uh, bipolari. Po. Jep uh, mungesën e socializimit, për faktin që fëmija konsumon shumë kohë me iPadin ose me smartphone-in dhe mm -hmm. humbet atë marrëdhënien shumë të rëndësishme me prindin. Pra bëhet asocial. Mm -hmm. Kjo një arsye, e dyta është që duke qenë se ekspozohet në një mjedis të huaj, kryesisht në mjedisin tonë, lojrat janë ose muzika është komplet në anglisht. Mm -hmm. Nuk mm -hmm. nuk ka shumë në mjedis shqiptar dhe krijon konfuzion pastaj midis dy gjuhëve anglisht dhe shqip dhe mm. për këtë arsye ai humbet komunikimin me prindin. Do thotë që nëse fëmia kjo, kjo e bën Po, mm -hmm. konfuz. Mm -hmm. Kjo e bën që të humbasi edhe kontaktin me mjedisin me rrethin shoqëror në kopësht apo në çerdhe dhe krijon dhe mbyllen në vetvete. Domethënë krijon një po, barrierë ndaj mjedisit. Se, se dua ta kuptoj mirë këtë. Se ka prindër për shembull të cilët pa. Po. mund të entuziazmohen nga fakti që thonë, "Ah, do e, e, e fëmia shikon video në YouTube." Mm. Arrin ta përdorë mjaft mirë teknologjinë domethënë. Po shikon uh, madje u lënë për shembull edhe edhe këto kanale që i kanë uh, të dy gjuhët, u çojnë në anglisht në mënyrë që fëmia të ekspozohet Ndaj po, gjuhës angleze e tjera e tjera dhe, dhe thonë që po- fëmija im po flet anglisht. Mirëpo e, konfu, e kufizojnë fëmijën vetëm në dy drejtime, domethënë shikim dhe dëgjim. Ndërkohë që ne sot për shembull dëshirojmë apo kënaqemi kur shkojmë në kinema 5D, 6D për të marrë sa më tepër stimuj të jashtëm. Do të thotë sa më shumë shqisa të përfshira apo. Po pra. Mm -hmm. Jo vetëm të dëgjimit dhe të shikimit. Mm -hmm. Kjo pastaj frenon dhe lëvizjen. Lëvizja rrit përqendrimin dhe aftësitë e të mësuarit sa më tepër. Mm -hmm. Prandaj sot në në Kanada, si pasojë ekspozimit të teknologjisë, një në tre fëmijë hyjnë me vonesa në zhvillim në shkollë. Mm -hmm. Dhe kjo sjell deficit, domethënë në arritjet akademike. Mm -hmm. Një në gjashtë fëmijë po ashtu, si pasojë e teknologjisë, mm -hmm. diagnostikohen me probleme të shëndetit mendor, që kryesisht janë të mjekuara me psikotrope, domethënë që janë medikamente të rënda. E kuptoj, pra, pra, pra nuk janë fëmijë që kanë lindur me probleme jo, të shëndetit mendor, por u janë u janë krijuar këto probleme si pasojë si pasojë e kufizimit që thashë brenda brenda dy shqisave, mm -hmm. dhe dëgjim. Mm -hmm. Ndërkohë që fëmija mund të mësojë shumë mirë në natyrë. Cilat janë disa nga rastet që që ju uh, takoni? Domethënë për ta sjellë pak tek uh, tek aktualiteti shqiptar. Çfarë çfarë po ndodh tani? Çfarë shfaqin uh, pacientët tuaj, fëmijët që vijnë atje bashkë me prindërit e tyre? Cilat janë problemet që ju keni hasur? Atëherë problemet më të sigurisht më të hasura dhe dhe diçka për të shtuar tek pjesa e Ergesit që tha për bilingualizmin, kjo jashtë sipas Institutit të Pediatrisë në Amerikë që ka bërë gjithë studimin mbi bazën e teknologjisë, nuk e përmend bilingalizmin, por ama në terrenin shqiptar kjo është shumë shumë evidente sepse ne kemi shqiptare, kemi gjuhën shqiptare dhe anglezen pastaj mm -hmm. që kërkojnë prindërit dhe t'i ekspozojnë plus që është e vetmja mënyrë që fëmija mund të argëtohet në një në një iPad apo në një mhm, telefon. Mm -hmm. Është në anglisht. Po. Dhe sa për sa i përket rasteve që ne na vijnë raste sigurisht janë janë nga më të ndryshmet. Radha e parë, domethënë, për herë të parë është kjo pjesa e bilingualizmit. Në fakt tek ne është një çikë i ri si problem. Mm -hmm. Domethënë jashtë nuk ka fëmijë emigrantë ose një fëmijë që vjen nga kombësi të ndryshme që mos të ketë në asistencën e vet një logoped. Mm -hmm. Ndërsa këtu është akoma një problem akoma i ri dhe këshilla që ne japim sidomos për këtë kontingjent është që fëmijët të flasin një mjedis gjuhë, një gjuhësor, që do të mhm. thotë që të ndajnë ku do të flasin në shtëpi dhe ku do të flasin në ambientin e shkollës. Të mos të mos përzihen përdorimet e gjuhës. Mhm. Sepse zero deri në gjashtë vjeç është mosha ideale që fëmija të vendosë gjuhën mëmë, domethënë gjuhën e parë dhe këtu është në gjendje që të mbivendoset gjuha anglisht, domethënë pa ditur gjuha e dytë, pa ditur mirë gjuhën e parë, gjuhën bazë që mund të jetë anglishtja, mund të jetë çfarëdo lloj gjuhe, por gjuha bazë duhet e vendosur aq mirë Sa që fëmija të jetë në gjendje të prodhojë një gjuhë të dytë. Mhm. Pra të dyja gjërat njëkohësisht nuk bëhet sepse nuk ka maturim sistemi nervor qendror. Mhm, mund të ketë konfuzion. Për sa i përket rasteve të tjera, janë vonesat gjuhësore. Vonesat gjuhësore vijnë edhe nga ky shkak ka shkaqe të tjera, por edhe nga ky shkak specifikisht, që do të thotë se fëmijët, duke mar, mos marrë stimuj, siç tha Ergesi, duke mos marrë kontaktin e përditshëm me prindërit, duke mos mm. njohur socializimin dhe shërbimin në natyrë, fillon dhe kjo faza që i pëlqen të rrijë vetëm, i pëlqen të mos flasi, i pëlqen vetëm të komunikojë me shikim dhe vetëm duke kujtuar dhe duke duke dëgjuar atë që që po ndodh. Pra, pra si thua, krijon një lloj mm. varësie nga ekrani, krijon një lloj varësie nga teknologjia. Fëmija familiarizohet me atë që e tërheq më tepër, domethënë efektet e e ngjyrave ose muzika mm. mm. e teknologjisë. Është më i madh e videove, është më i madh tek fëmija. Po. Dhe ai familiarizohet tash me gjuhën angleze. Dhe kur e mendon diçka i vjen më shpejt në gjuhën angleze se në shqipe. Për shembull, mm -hmm. edhe të, për të mësuar alfabetin ka vështirësi sepse i vjen më mirë E se sa A mm -hmm. ose Bi në vend të B-së. Mm -hmm. Dhe kjo thashë e pengon në gjuhën shqipe. E kuptoj. Që jep atë që të ketë defekte të shqiptimit. Po, përveç përveç këtyre, domethënë çështjeve të gjuhës. Ky kalimi i orëve të shumta para televizorit, duke parë ndoshta edhe edhe po, po. kanale që janë të dubluara në shqip, që ti po. ta kapërcek këtë mm. çështje gjuhësore. Megjithatë, po. problemi mbetet, domethënë nëse ti rri 4-5 orë si fëmijë në ditë, uh, një orë gjysmë në mëngjes, dy orë në mëngjes, pastaj 2-3 orë mbas dite, ëh. Po t'i mbledhësh ato i thonë 5 orë, nga 24 që ka dita, 5 orë të kaluara para televizorit duke parë. Janë njerëz zakonisht shumë. Kanalet uh, e filmave vizatimorë. Duke qenë se fëmija, domethënë, uh, humbet shumë kohë tek teknologjia dhe nuk ecën, atëherë ka rrezik që të kemi fëmijë obezë. Ëh. Mm -hmm. Atë kjo pastaj do të japin në kohë të më vonshme insulte cerebrale domethënë më të hershme në, në kohë. Ëh. Mm -hmm. Që prapë jep jep dëmtime të tjera. Ëh. Mm -hmm. Obeziteti. Ëh, uh, privimi i gjumit i cili shkakton një çrregullim humori tek fëmia për faktin pra, që fëmia nuk fje, nuk fle mjaftueshëm. Është qëndrimi gjatë ditës. Po, gati 65% e fëmijëve, domethënë e tejkalojnë edhe orë orët e caktuara të gjumit. Mhm. Mm 75% e prindërve ua lejojnë fëmijëve, po flasim në Amerikë dhe në Kanada. Mm -hmm. Ua lejojnë fëmijëve për shkak se ka studime paturit, nga, po, po, po, të paturit e teknologjisë në ambientin e dhomës. Dhe kjo është ajo që duke qenë se nuk e kontrollon dot gjatë gjithë kohës, fëmia uh, vazhdon tërhiqet nga teknologjia dhe i privon gjumit. E kuptoj. A se mos është kjo drita blu që thonë ata që e mm. largon mm. uh, ka efektin e largimit të gjumit, kështu që po. fëmia mund ta gjejë veten akoma ora 10 e gjysmë 11. Fëmia është 4-5 vjeç dhe dhe është ende zgjuar. Po. Çrregullimet e tjera janë çrregullimi uh, i depresionit. Mhm. Mm agresiviteti që vjen si pasojë edhe tek videogamet e ndryshme që transmetojnë dhunë ose mm -hmm. gjak ose seks. Mm -hmm. Po të marrim për shembull lojën Grand Theft Grand po, po. Theft Auto 5. Po. e cila ekspozon fëmijët që herët ndaj këtyre. Ai unë kam mësuar shumë gjëra nga Grand Theft Auto. Ne. Patjetër, është i rritur. Po. Teknologjia ka dhe efektin e saj pozitiv, po që mëson shumë gjëra që fëmia mm. nuk i gjen dot në një terren. Jo, jo, kam mësuar si të vjedh, si të si të shkelësh ligjin, dhe të kalosh me semafor të kuq ose në mm. në krah të kundërt. Po, uh, më thoni pak, çfarë do të rekomandoni ti juve? Nëse nëse Lejimi i fëmijës që të qëndrojë për një kohë shumë gjatë me telefonin, me celularin, me iPadin, me televizorin e të gjitha këto, është negativ dhe shkakton këto efekte negative, asocializimin, agresivitetin, po. mungesën e komunikimit e tjera. Cila do ishte mënyra e duhur për për ta trajtuar një fëmijë qoftë 0 deri në 2 vjeç, maksimumi një orë në ditë. Për sa i përket moshës nga trembëdhjetë deri në tetëmbëdhjetë vjeç, do jetë dy orë televizion sigurisht prap me përmbajtje moshore mm -hmm. dhe uh, maksimumi gjysmë ore uh, pjesë teknologjie, domethënë që mund të jetë në një telefon, në një lojë mm -hmm. preferuar mm -hmm. kaq. Por sidomos është e rëndësishme të theksojmë dhe eliminimi i këtyre videove pornografike, sepse ka efekte jashtëzakonisht shumë të mëdha mm -hmm. Njësoj siç janë video pornografike është dhe e kundërta, skena dhune, luftra dhe gjitha këto shkaktojnë një hipereksitim nervor tek tek tek mhm. fëmija apo tek mhm. individi. Mhm. Kjo pra është e rëndësishme. Përveç eliminimit të pjesës së teknologjisë është e rëndësishme bashkëveprimi prind fëmijë. Duhet jashtëzakonisht një komunikim intensiv. Kjo është e dyta. Për sa i përket pjesës së tretë është socializimi, sa më shumë familje të mëdha, edhe po ta vëmë re ne që kemi patur, ne, domethënë disa fëmijë që kanë patur familje të mëdha, po. vëllezër, motra sigurisht janë më social dhe janë më të dashur. Mm -hmm. Kjo i bën më të hapur ndaj shoqërisë. Dhe e rëndësishme pastaj është sporti, aktiviteti fizik çliron gjithë atë pjesë uh, energji negative që ne akumulojmë gjatë qëndrimit përpara mhm. kritikës. Dalja në natyrë, për shembull, kontakti me natyrën, me pemët, barin, po, është loja jashtë me, mhm. me objekte druri, me objekte të natyrës është është gjëja më e mirë që mund të mund të servirim në një fëmijë apo. Mhm. Jo vetëm kjo, po edhe vrapi, domethënë, të ecurit, sepse mund të ketë edhe pengesa gjatë rrugës që fëmija bëhet më i vëmendshëm. Mm -hmm. Pra rrit vëmendjen të ecurit dhe normalisht ka edhe rritje akademike tek fëmija, domethënë. Unë ju pashë që juve e bëni këto ecjet në në atë. Po. Ne jemi takuar Te liqeni bash, po. Por e duam liqenin aty. Mhm, mhm. Ju ju i zbatoni këto, nuk është se vetëm i thoni. Jo, jo, ne i zbatojmë. Patjetër, s'ka kuptim do kishte. E kuptoj. Domethënë, ajo që ne duam të japim si esenciale për çdo fëmijë, qofshin këta me zhvillim normal apo me aftësi ndryshe, sepse është hequr ajo stigmatizimi me aftësi të kufizuar. Po, është ndryshe. Se po. duhet duhet të japë një efekt pozitiv çdo gjë. Mhm. Mm dhe mos caktojmë kufi. Mm -hmm. Duhet që fëmijët të ekspozohen sa më tepër natyrë, larg teknologjive dhe sa më tepër bashkëbisedim. Mm -hmm. Fëmija ka nevojë që kjo është prap shumë e rëndësishme që të bëhet i pavarur sa më herë. Dhe gjithmonë prindi duhet të jetë aty që ta Fëmija do të jetë i pavarur, por gjithmonë në supervizim dhe ta ta ndihmojmë të mm -hmm. bëhet i pavarur duke i dhënë alternativa. Mm -hmm. Për shembull, në qoftë se Blendi ose unë mendoj që diçka është e gabuar, mund t'i themi fëmijës, "Dëgjo, unë mendoj që kjo është e gabuar sepse jep këtë efekt. Në qoftë se ti do ta bësh, mund ta bësh, ama mm -hmm. unë nuk mbaj përgjegjësi për atë që ti bën." Mm -hmm. Sepse unë të paralajmërova. Domethënë, në çdo mjedis që të ri që futet fëmija, është e rëndësishme që ne ta përgatisim për atë që e pret. Por ai të zgjedh vet. Por ai të zgjedh vet. E kuptoj. Kjo është e bën, kjo e bën atë domethënë më të pavarur, më të përgjegjshëm për veprimet që bën. Dhe ka, keni ju në punën tuaj të përditshme si logopedist shumë shumë pacientë, ka shumë kërkesa për këtë, domethënë shumë nevojë, dua të them. Për për këtë është kjo diçka që po, që është po, është kthyer në një problem sot në shoqërinë tonë? Mund të themi që sot është kthyer në një problem. Ne përpara se ta nisnim një rrugëtim të tillë, nuk nuk e dinim që mund të ekzistonte, sepse dhe kuotat ne i kemi patur shumë të kufizuara. Domethënë duhet të bëhet një përcaktim në Shqipëri nuk ndodh, por duhet mm. bërë mhm. një përcaktim me nivelin e problemit që ekziston rëndom në Shqipëri dhe me sasinë e studentëve ose profesionistëve që duhet të dalin nga kjo. Dhe mendonim që ishte pak, por në fakt nuk qënka pak. Duke filluar që nga autizmi, që ka filluar të bëhet një në 63 fëmijë. Mm -hmm. Një në 63 raste është një fëmijë me autizëm. autizëm. Biling, sot kemi njerëz akoma shumë duke ardhur, sidomos në fazën e emigrimit, që po kërkojmë akoma të ikim jashtë. Mm -hmm. Më kanë marrë, domethënë, dhe nga Gjermania. Le të mos e politizojmë. Ishte, veç shaka, veç shaka. Jo, dhe nga Gjermania më kanë marrë, që shiko se kam këtë problem, çfarë do bëj. Ka qenë azilant, dhe thash, për sa ke këtë fazë, të përkohshme, ishte një vit domethënë që ishte atje dhe do të prisnin të merrte. Vendos në çfarë gjuhë do të flasë familja. E kuptoj. E kuptoj. Mos ta konfuzionojmë. Ka ka kaluar përtej kufijve kjo pjesë. Vonesa gjuhësore pastaj në rastet e fundit që kemi mund të kenë ardhur 10 fëmijë vetëm për një javë që na kanë ardhur vetëm me me me belbzim, se është belbzim, mm -hmm, pastaj po kjo është një mhm. çik. Belbzimi pastaj është një çik e tërthortë si situatë sepse duke patur një hiperaktiv një, një hiperpërkujdesje nga prindrit, duke patur një mjedis kaq shumë të kontrolluar, vijnë situatat e stresit dhe aty pastaj fillon dhe belbëzimi që është një faktor kryesor. Kështu që na kanë ardhur situata, thash brenda një jave, pesë ditësh, një hark kohor, nga belbëzimi, vonesa gjuhësore e defekt shqiptimi, defekt artikulimi, kështu që është kaq kaq evidente dhe kaq e shpeshtë saqë Okej. Okay. Shumë mirë, uh, unë ju falenderoj për këshillat e mira që jepni edhe për uh, prindërit duhet duhet të jenë uh, të ndërgjegjshëm. për problemet. Unë jam prind vetë, e di, kemi ditë që jemi shumë të lodhur, kemi ditë që jemi të strapacuar, siç siç themi, edhe kemi nevojë për pak pushim, edhe ndonjëherë televizori bëhet si si shpëtim, domethënë duke thënë që ok, kjo është një orë që unë mund ta përdor për të shkruar atë emailin e famshëm, a ku di unë se çfarë. Por por me kalimin e kohës kam përshtypjen unë që që gjen gjëra për të bërë. Do të thotë lojra, uh, natë lojrash për shkak të kreativitetit dhe ne jemi mhm. bërë një çik mekanikë, s'e kemi më kreativitet, mjafton të kemi atë gjë aty edhe. Unë kam blerë një palë domino. ë po. uh, dhe ai ka mësuar imi 5 vjeç tani që 66, 55, vetëm që do gjithmonë të fitojë, edhe do që të marrim gjithë dopjet t'i ketë ai. Por që është është një opsion, disa familje e bëjnë këtë që kanë natën e lodrave, domethënë ku ku luajnë lodra me letra, ku di unë se po. çfarë. Por që janë bashkë edhe edhe shihen në sy. Trekëndëshi pastaj mami, babi dhe fëmija është një gjë gjeniale që vetëm ajo nxjerr shpëtim pastaj nga këto probleme që janë të rikuperueshme, nuk po mhm, flasim për probleme mhm. pastaj që janë patologjike edhe kërkojnë. Mirë, ju falenderoj Gentiana Sinaj, Erges Eskiu, janë uh, mjekë logopedistë, flasim sot për uh, problemet që teknologjia mund të shkaktojë te fëmijët. personazhe shekspiriane dhe thamë ky djalosh i keq mm. vrau bashkëshorten e tij Emilian pasi ajo zbuloi akuzat e padrejta për tradhti bashkëshortore që ky kishte bërë dhe ky ishte Jago Jago bravo e ka gjetur vetëm Kristi dhe fiton dy bileta për në Cineplex vetëm, vetëm Kristi vetëm Kristi ose çka kanë çka kanë të tjerë bravo po kanë thënë ca Otello mm. Otello është i saktë si pjesë, mm. por ky personazh që vret bashkëshorten Emilia ishte Jago. Mjë. Jago është i keqi tek po. Otello. Mm. Siç është Juda tek Bibla. Bibla. Te Ungjilli. Dhe siç është Altini tek klubi i mëngjesit. Po. Jo. Fal, se thashë po. Ëm, uh, atëherë. Le të bëjmë një tjetër e fundit, miq të dashur, Nga personazhet shekspiriane, mhm. kërkojmë emrin e një vajze. Ëm ehm, Tam. Dhe do të japim për këtë, Olta, do japim dy bileta për në Teatrin Kombëtar okay. për zbutja e kryeneçës. Mirë. Meqë është vepër nga Shekspiri, mm -hmm. edhe pyetja është nga Shekspiri, e të gjitha gjërat shkojnë. Është sfidë për juve. Pse? Do fitoni 2 bileta për uh, zbutjen e kryeneçës dhe ju japim edhe një kopje të romanit Bij dhe Dashnorë. Mm -hmm. Për të njëjtën pyetje. Pra një kopje të romanit Bij dhe Dashnorë nga DH Lawrence. Pam. Dhe dy bileta për të parë zbutjen e kryeneçës. Ka dhuratë më artistike? Fantastike oh. është. Okej. Okay. Bravo. Shkëlqyshëm. Atëherë. Kjo vajzë mm -hmm. u helmua Si ishin këto mëlçi të djegura më rëndë? Si, e, nejse. Kur digjen, e kam fjalën. Pse të erdhi era? O, Olta, jemi jo, në një me motin. Doja edhe një parashikim të fundit të motit për ditën e sotme për ata që janë të interesuar. Shumë njerëz kanë ngecur. Që ta fund, Olta. Në trafik sot. Po thanë që kishin ngecur se aty në... Te, te sheshi Shqiponja po kalonte një i qeverisë. Oho, kështu ishte informacioni. Po kalonte një i qeverisë? Po, një i modh. Një, një çfarë i qeverisë? Një i modh. Uh. Oh. Tek zë ai i qeverisë. 10 gradë është në këto momente 13 është maksimalja për sot dhe 99% vazhdojnë shanset për shi. Mhm. Mm po nesër. Shika, shika, shika. Dhe shiu do vazhdojë pra siç ju kam thënë deri në mesnatë. Nesër Jeri, o se Jeri nuk ishte kur u bë moti. Ah, Jeri sa ke humb zero. Sa të mbaroj emisionin okay. tani. Natën e mirë Olta. Faleminderit. Olta e fare. Ah. Oj oj oj. Po ça tani. Ça ke për të thënë për veten tënde? Dhe mos u nxeh. Të lutem mos fol më. Mm. Oh, bo, bo. U dogjën mëlçitë Altin. Okej. Okay. mirë. Ne e mbyllim këtu, Orgesa Zaimi është duke ardhur miq të dashur. Top 5 Club FM do të jenë pjesë e Music Boxit. Pesë këngët më të mira në Club FM për këtë javë. Dhe shumë informacione e tjerë, e tjerë, e tjerë nga skena muzikore botërore. Tani është 9:56 minuta. Kënga e fundit për sot është Altini. Sa ta mendojë Altini, unë po them fituesin e fundit, Blerina fiton dy bileta për në teatr dhe librin Mbi 1 dashnor pasi ka thënë Regan përgjigjen. Regan është saktë, bravo Blerina. Dgjoj. Ndërkohë me kërkesë të Blendit. Thashë edhe të dytit t'i japim dy bileta për teatrin. Edhe Ledionës do t'i japim dy bileta për teatrin. Bravo, bravo. Lediona ka fituar dy bileta për teatrin kombëtar. Blerina ka fituar dy bileta.